nalika mangke kinaya antaka katinga mangsa semedi malih ninging cipta harsa nedalaken kadang hawa kalih perkawis saking neraka ngeling-eling toyong toko ilo kangi jelanta opo sak ciptane dadi sak biarin kaget lo sumedol reksa kembar saking hangganing di toko kate wisaya indriyakta sara naruta pawana pana margana samirana lan warayang panca bayu wisikan magulingan lima wonten dawuh pangandika bukulun andimbali kalian kula pun gandarwa maya tahono kawula nuwun wonten pangandika ingkang dawuh bukulun nimbali kalian kula pun gandarwa eh, maya tirta eh gandarwa maya tahono lawan kuwi maya tirta anane kuwi padha tak wetokake saka ing papanmu dewi-dewi. Aku njaluk pamit lan njaluk tulung karo kowe, eh, Maya Dahana lan moyo Tirta. Kukulun badhe tedhak undi, Kukulun badhe tindak undi. Aku bakal munggah nyang kayuwangan jonggring saloka kepengin bakal ketemu karo Bathara Guru. mula aku njaluk tulung dina iki ragaku tunggunen manging mawanti-wanti pimelingku nyang kowe ya gandarwa sekarone jroning kowe nunggu ragaku nek nganti cilek berat kulitku gedene coklek balungku aja takon dosa kowe tak sedakake mesti dadi ndok amun-amun eh latar Kula luwih inggih mboten langkung dhateng sendika ngestoaken dawuh. Namung penyuwun kula sampun kedangon anggen paduka nilaraken neraka, kula kaselak mboten kiyat wonten jawining papan kula. Eh iya. Mangko nek wis arampung kewajibanku tumuliyaku bali marang ragaku. Inggih mboten langkung namung andherekaken, namung andherekaken. wis padha karya anggono laras mangsa bodho olehmu padha nunggu rakek Wadalah perkenjang perkenjang pak pak pong pak pak pong bu bolong waru doyang tini garang uang kali jode sama tinggal. Pelayak pelayak tadi gara-gara karaning kayu angin jebul kakang pedoro moyo kang tadi atuk sumiring gara gara. kakang Pratama Yayu Kakiat ulun kang merpeki marang sira kakang Narada padha raharja sakratam. Ya, ya, ya, iya raharja sawanku kakang Bathara Indra padha raharja wau kula nuwun njih dhateng Kakang Pratama ya ana apa Semengko pengamak bajra si kakang prateng sawarga pangrantunan kuwi arep tekak menyang ndelan arep duwe karep apa kakang narada apa oleh dadi dewa kuwi wis suwe apa durun ayo wis sipating dewa iku waskita aja to mung lamak lairing titah hati ning titah dewa kuwi ngerti nanging pagineya sira iku dewa ndadak pitakon kaon legetane ngatiku yen ngono sira iku peranganing dewa kang ora awas hey, lantalah ora udan kok kepleset-pleset tembung kuwi kakang Bara Maya Maramane aku iki pitakon mung kinarya kanggo pambukan ning kondo nadyan aku ngerti ning siri aku medharake mula prayoga tumuli ngendika kakang Narada marmane aku iki prapa ing sawarga pangrentunan yekti aku tumuli kepengin munggah marang kayuwangan jenggring saloka ketemu kelawan Bathara Guru wigatine apa wigatine winadi ora kena kewedar marang sapa wae puluh kowe ngerti ya ora bakal bisa ngrampung sing dadi karepku bakal tak wedharake lamun pelaku ketemu kelawan Bathara Guru Dewi. Mamanti-wanti timbal ning guru dina iki adi guru ora kersa nampa marang tekane sapa wae. Aja sing lamal titah wujud menungsa nadyan ta tawon kumbang dijaring ora kok mlebu menyang kayangan Jenggring Saloka. Yen to mangkono dina iki aku ingkang saguh ngwengakake karining selom tangkep. Lho lho lho lho. yang ngono si kakang begugung untuk gajah gelar bundan kang tanpa payung dasar keporo nyoto bahasan kapal ngono melumpat kada dungo merucut karanti yang medet wala geger iki geger iki lu serah kerasa bali lambung durung ketemu lawan botoro guru lumuh aku buddha soko kini indra ger ulowo wis masa bodoh iki tanggungamu ger Sikro sangkut merekut ngembat watang Ngapo somso sangkep jojo kantaran Kantaran kau sayakti Wah ngelino prateng lampus sirna majaning palu bon pergenjang pergenjang pak pawang bubolang waruda yang dengerin wong kali jodoh sama singkawi yang mati pasti ngerti Kula Wah, ora karuan. Iki kok piye ya Mosipati, ya Mosipati. Wonten menapa to, Lun? Kakang Betara Maya mugugung utawa weton gajah gelar bondang tanpa payung. Diundurke ora gelem nganti dadi pancakara kelawan Aji Mendra. Elok ing kahanan Kakang Betara Maya bareng sulapan buktine apa? iki mau dipupung bindi karo Indra kok bindi mrucut bindine malah ngantem Indra dhewe lho nek ngoten enten gaman makan tuan iya ger wah lawe ora karuan mula ya mati pati gandeng iki kondang dewa tukang jabut nyawa aja kesiwen ing gajabuten nyawane kakang Betara Maya kae ger Kula kapuring jabut nyawanipun pukulun Batara Maya. Iya. Paduka niku pripun dalun? Menawi kula manah saged paring dawuh ning ora iso nglakoni dhewe. Piye ta? Menawi paduka dawuh kali kula, ya madipati kowe kuwi dewa enom kudu bekti karo wong tuwa. Laking ing menapa kok malah gajang gak rapah palang mangan tandur ne. Pukulun Batara Maya niku tiyang sepuh kula kok kula kan mejahe niku napa nggih tinanggih nalar to lun. Oh iya ya kuwi bapakmu ya. Genah ngoten kok. Ana njur kepiye saiki? Kowe mung kare milih, pilih dadi dewa apa pilih abot wong tuwa? yen kowe kuwi pilih olehmu dadi dewa ya kudu tegel wental mateni wong tuamu ning yen kowe abot wong tuamu ayo larena olehmu dadi dewa lho rak mayar ta kuwi lawang kowe dadi dewa ya disumpah kok ngger eh saiki pikiran kowe abot wong tuwa apa abot pelenggamu dewa abot pelenggan dewa kudu gelem mateni abot wong tuamu Ina iki kok kowe are dilarani olehmu dadi Ewa nasuralaya. Wah, lapi Kok ewa hemen ada? Wah, kemurun sepisah nyambet hawe pisah ini kok rekosa menatiku. Nek mung sehliane ngono genale tumandang bareng kuwi wong tuaku kok aku hormatan iki gak kepiye oh Rama kula ingkang sowan Rama Rama Dipati inggih kula Rama ana apa sowan kula Rama kula nyuwun pecah kalian paduka dewa kuwi ora kena pati menika rak sanesipun Yama Dipati menawi kula pecah gesang kula wonten asta paduka Rama tak saweng kok sajak susah banget kowe dikongkon napa karo nrede seganten sinareman menawi kula munjuk kiranganipun menapa rama sampun pirsa dhateng awrating penandhang kula kowe kon mateni aku inggih rama ya wis aku patenana menapa sampun mingerke blat kula kula tasih jangkepe tangan kula menapa wentala kula mejahe tiyang sepuh kula piyambak yen kowe ora gelem mateni lawan aku kowe arep dilereni olehmu dadi dewa mboten dados dewa nggih sampun bakenipun kula bekti kalih tiyang sepuh Pulau dados dewa niku nek kaya ngeten ati kula oh sekeca saking pundi rama kula niki ageng ingkang agengaken paduka kula dados dewa ingkang dadosaken paduka Sareng wis kepenak linggih wis dhuwur pangkate karo wong tuwa kok wani niku ndur dewa cap napa kaya ngoten niku. Yan ngono kowe lila kelangan kalengganmu dewa. Oh, mboten napa-napa. Nopo. ingkang murugaken mulya menika mboten perkawis inggiling pangkat luhuring derajat ingkang mulyakaken gesang kula menika namung ayem tentreming manah kula kula kula dados dewa nek kaya ngoten niki nggih mboten sepeca ten manah paribasan kula niki gresek-gresek ning yen mulya urip kula bekti tiyang sepuh nggih niku saged tentrem ati kula nanging aku moh netel lagi kadiwanmu dina iki kuwi tak wenehi cara gelem tindak apa ora berepon tindak no kewajibanmu mateni aku ning ya ora luntur bektimu menyang wong tuwa carane ayo aku karo kuwi padha bondo yudha ning ora tenanan nggih perang ning mboten saestu iya ora temenanan napa nggihanten wong perang kok mboten resmi iki mung sawijining srama namung rama mboten pasang walat ora niat aku pasang walat kelawan kowe oh nggih nek ngoten kula ngestokke dawuh niki nggih perang ning etake tok amawon iya nggih matur nuwun amit-amit nyuwun pangestu Wee, lantal. mengko to eh ya madipati lho nyang aku mboten wonten kok malah nyebut kowe dhewe kersane dengeriko rak pun ketok nek nyambut gawe ngoten wong sing nunggane mboten semerep mengga kok lek nenggane pun penjawi teh mbok mangsa ngretasa teh anggar kula pun polah ngeten niku rak ketok rak pun sajak nyambut gawe nika mboten ketang nggih mung ngekep dengkul ana apa ya modipati wani karo aku eh nuwun sewu lho apa sing tak wedeni eh! jaluk remuk awakmu ya tandinga kowe eh ya modipati kowe iki kepiye kleru mboten pancen kula jarak marai pandang ana woi lha yen mung semono gedene tak emplok sepisan mongso ngwarek ana weteng Ha ha ha ha ha Bravo! belum copot menah ah rembok kowe ah ah rembok ayo ah ayo ayo ayo sobiyong Ata kaya ini larane ora kebena sobiyong sobiyong Pekan neng apa? Hah neng apa? Aduh, lo nawak kula diremuk-remuk kali bapak kula. Remuk tak? Nggih. Lermo ndi? Lah wong awak wutu, jo bae resik ngono kok remuk remuk kok ngendi? Jawi wetane nglebet le remuk. Pun diremuk wau-wau pun telas. Sedaya sami ngremuk margi mboten betah. Ya, ra wis melenceng ta tembungmu. Yen mripatku tok tutupi godhong slonto ora bakal loro. Ning yen batinku muka kena tok apusi. kowe mau ora perang lho wong kula tumandang ya tumandang nek wong etok-etokan ora tenan ayo aja mukir kowe aku ngerti kok Bola genah nek kowe wis abot wong tuamu ditimbang kadewanmu ya mati pati. Oh nggih. Baras kuras blok sutok blak terus terang pancen kula awrat tiyang sepuh kula. Oh ane ngono kowe wis sungkan dadi dewa mboten apa-apa. kula dilarani lemu dadi dewa dilarani nggih saged kok kula purun kula dilarani apa sing ana kelenggan kepenak kuwi mung kayangan tok apa sing mangan mung le dadi dewa tok kula tetep mboten wantun nek kali tiang sepuh kula Sanik ugi monggo sandangan kula dewa kula serahke sampean pun kan ngenggeni sinten le purun dadi genti kula kula mboten napa-napa kok puluh kula dadi dolekken wani kali bapak kula mboten sidi kula oh ya ya ya nek ngono pun kari ngaturke adhi guru mangka ndak ke mang sanjange kali paman betara guru nek ya dipati pun nyopot oleh dadi dewa ora dadi dewa ya iso golek pangane nek nabuh ya gawean eh lah keparat kuwi Rama ger kula